uchinchi to'rt sahobining madhiysi aytiladi uning ko'rib ovunadigan to'rt hamrohi bor edi bular payg'ambarning billi turadigan maslahatchilari edi ularning ikkisi qaynotisi ikkisi kuyovli bular xalq ichidagi xil kishilardan edi dastlabki hammadan qisi otiq edi uning ko'ngli tili bilan birdek xudoga ishongan u mol dunyosi teni va jinini pido qildi faqat payg'ambarning rabbining roziligini tiladi uningdan keyingisi foruq kishilarning xili edi u dili bilan tili birdek xalq ichidagi esil kishi edi bu sodiq yordamchi dinning tirigi bo'lib shariat yuzidagi pardini ko'tardi kiyim kisi hayoliq xushmijaz o'smon bo'lib kishilar ichida ang sehi qo'li ochiq edi u borliqini meli va jinini pido qildi payg'ambar uning ikki qizini berdi buningdan keyingi tanlang'ini ali bo'lib u botur jasur yuraklik ahli to'liq edi uning qo'li ochiq qalbi sop bilimlik e'tiqodman nomi ulug' edi bular din va shariatning asosi edi ular kofir va munofiqlarning yukini ko'tardi bu to'rt hamroh men uchun tabiatning to'rt asosidek tuyuladi to'rt asos muvofiqlashsa haqiqiy tiriklik bo'ladi mandin ularga davomliq tuman ming salom yetkizgaysan i egam ulardan rozi bo'lg'aysan ey rabbim qiyomat kuni ұланың сепіді тұрышқа мені несіп қылғайсан